prvej línii. Pekný večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Moje meno je Michal Albert a máme tu reláciu v prvej línii a budeme sa dnes po vyše roku rozprávať e, s veľmi vzácným hostom, ktorého bolo aj dosť ťažké zohnať sem, lebo mal veľa povinností a naozaj sme intenzívne komunikovali takmer celý rok e, s nejakými odchylkami a prestávkami, ale e, to, že si našiel čas, si veľmi vážim a verím tomu, že aj jeho stanoviskami, ktoré dnes povie, tak dá možno nejakú takú nádej, pretože viacerí ľudia sa obávajú, čo bude so slovenskou politickou scénou. Vzhľadom k tým veciam, ktoré sa teraz dejú, vzhľadom k tým turbulenciám. Ale už bez zbytočného naťahovania, milí priatelia, milí poslucháči, máme tu podnikateľa a možno aj budúceho politika Zoroslava Kolára. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Tak poďme krátko na to, alebo teda najprv ešte dám dôležitý odkaz poslucháčom. Milí poslucháči, uvedomujem si, že hlavne vy budete dnes písať svoje otázky a rád vám určite dám priestor. Len vás chcem poprosiť, aby ste vaše otázky písali možno čo najjasnejšie, najstručnejšie, aby to neboli e, jednostranové elaboráty, ktoré budeme dlho čítať. A takisto telefonáty, keď budete telefonovať, aby to neboli dlhé 5-minútové nejaké vstupy, ale krátky vstup, jasná otázka, akože môžete tam pozdraviť alebo odkázať niečo, ale aby to nebolo nejaké veľké naťahovanie toho času. Ďakujem pekne. Písať môžete na studio zavinačslobodnyvysielac.sk môžete využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielac.sk a telefonovať môžete do Bratislavského štúdia na 0951 485 385, ale telefonáty vás poprosím tak po pol hodine. Prvú pol hodinu by sme si dali rozprávaním o tých aktuálnych veciach, ktoré sa dejú. Tak Začneme asi tou najaktuálnejšou otázkou, čo sa týka slovenskej politickej scény. A včera, 17. 12, 17. februára, vypršalo to ultimátum od premiéra, keď teda povedal, že už to musíte vyriešiť, tú koaličnú krízu, už musíte sa teda dohodnúť aj na tých rôznych veciach, ako je predseda parlamentu, rada STVR a, a ďalšie tie veci, a čo s Huliakovcami bude a čo bude s Migalovcami. Ako to celé vy vnímate, ako to hodnotíte? Viete, mňa tá politická situácia na Slovensku vôbec nevyrušuje ani neznepokojuje, pretože uh, je to logický výsledok vývoja slovenskej politickej scény aj Slovenska ako štátu všetci vaši poslucháči občania Slovenska určite navnímali, že Slovensko za 35 rokov od toho momentu, ktorý sa nazýva Nežnou revolúciou, neustále vo všetkých parametroch, kde si prepadá. Keď sme začínali, tak sme boli v rámci Československa, sme patrili medzi najpriemyselnejšie štáty na svete. Boli sme jeden z najväčších výrobca, výrobcov a výrobcov zbraní, mali sme takmer nulový zahraničný dlh a keď si nakreslíte nejakú krivku toho vývoja v ekonomickej rovine ku dnešnému dňu, tak tá krivka stále klesá. A dnes sme jeden z najhorších štátov, hlavne v tej ekonomickej oblasti v Európe a v eurozóne takisto. A ten úpadok, ktorý zaznamenáva naša republika, ten neprebieha iba v oblasti ekonomiky. Všetci vidíte, aký je úpadok v školstve, a podľa mňa ten úpadok je najmarkantnejší práve možno v tej politickej kultúre ak sa dá vôbec hovoriť ešte o nejakej kultúre a kultúrnosti v politike. Politici porevoluční, s výnimkám, idú do politiky preto, lebo túžia po moci, peniazoch a sláve v rôznom poradí a fungujú ako takí stredovekí panovníci, ktorí keď si po nejakej bitke sadli k mape a rozdelili si územia a každý si svoje spravoval, tak tak dneska fungujú politici. Po každých voľbách, keď úspešne zase oklamú a podvedú voličov, tak si rozdelia tú našu republiku, jednotlivé ministerstva ako títo mocnári a každý si potom spravuje, a to nazývam veľmi slušne, ten priestor, ktorý dostal. Ale kedy si to robili takým kultúrnejším spôsobom, že spoločnosť to ani nejak nevnímala oni si to kde si v zákulisí rozdelili a potom hrali tú hru tie tri roky do predvolebného roku, že sa snažia robiť aj niečo pre občanov, čo väčšinou neurobili takmer nič. A ten posledný rok samozrejme začali nacvičovať tú športovú disciplínu, ktorú ja nazývam rektálny alpinizmus smerom k voličom, aby boli zase zvolení. Ale tá dekadencia, ten úpadok tej kvality ľudí, ktorí idú do politiky, je tak markantný, že dnes tá politika už stratila takú tú gráciu, takú tú slušnosť, ktorú kedysi sme mali aspoň možno len ilúziu, že to tak je, ale, ale mne sa to tak tiež zdalo, že dnes tý, tá politika, či už je to na parlamentnej úrovni a veľakrát aj na komunálnej, tak mi to pripomína mm, reality show toho najjednoduchšej, najjednoduchšej a najnižšej úrovne. A tí e, ľudia dneska v tej politike už nerozdelujú si tie posty a, a tú moc takým tým graciózným spôsobom ako tí panovníci. Dneska mi to prípada ako hádka nejakých žien na trhovisku na miletičke, ospravedlňujem sa predávačkám na miletičke, lebo <laughs> ja som to povedal ako prirovnanie. No nemá to úroveň, je to jednoducho niečo hrozné. Čiže mňa to neprekvapuje, že tá situácia je takáto. A samozrejme, akože bežné občana to môže zneistiť a očakáva nejaké riešenie, nejaký výsledok, pretože každý má nejaké sympatie k inej politickej strane a k iným politikom. A samozrejme z, toho, z tej situácie logicky vystáva otázka, či budú nejaké predčasné voľby, alebo či sa tá vláda udrží. Ale mňa ten vývoj ani situácia vôbec neprekvapila, ani ma neznepokojuje. Ja spávam pokojne a nebojím sa nejakého výsledku tých rokovaní, ktoré vyplynuli z tej turbulentnej situácie, ktorá dneska na Slovensku je. Veľa ľudí, a to práve v tejto situácii, sa pýta, že ak by boli predčasné voľby, pretože naozaj to hrozí, ehm, lebo ani dnes 18. februára oni sa stále ešte nedohodli, respektíve žiadny výstup nedali, takže pravdepodobne z toho môžeme, teda vychádzať, že sa nedohodli ešte. Hrozí, že keď teda aj by boli predčasné voľby, Sice smer vyzerá, že možno by to aj vedel vyhrať, ale nemal by s kým zostaviť vládu, pretože SNS podľa tých prieskumov, ktoré robia, tak vieme, ako sa robia prieskumy, ale vyzerá to tak, že sú oslabení už minimálne len z toho, že Huliakovci odišli, tak oni pravdepodobne pôjdu sami do volieb, takže minimálne o to sa im to odoberie. A možno v tej súvislosti sa preto pýtajú, či napríklad aj váš projekt, ktorý ste nazvali právo na pravdu má smerovať k tomu, aby z neho vznikla politická strana, aby to bol možno taký záchranca možného koaličného potenciálu smeru a hlasu do budúcnosti. Pretože ak, ak by boli predčasné voľby a SNS by sa tam nedostala, smer s hlasom by ne, nedokázali zostaviť tú vládu, tak práve taký subjekt by sa im hodil a ja tu dám také hlasovanie, pretože vy ste sa v nejakom rozhovore vyjadrili, že e, budete sa pýtať cez nejaké prieskumy verejnej mienky, že či ľudia o tom vôbec majú záujem, aby ste urobili z toho politickú stranu. A ja som dal také hlasovanie na kľúč od.sk a už 2400 ľudí tam hlasovalo, čo si myslím, že je pekné číslo a ja to nemám uzavreté pre nikoho, tam môže hlasovať aj slniečkar, hoci kto tam môže hlasovať. A otázka znela, chceli by ste, aby Zoroslav Kolár svoje občianské združenie právo na pravdu postupne pretavil na politickú stranu? 85% z týchto 2400 ľudí odpovedalo áno. 9% nie a 7%, že im je to jedno. Takže myslím, že to je už celkom také pekné číslo, ktoré vám môže napovedať, že áno, stalo by za to urobiť tú stranu a aj z toho, čo som počul, tak je veľký záujem o to, že už prichádzajú rôzni tí odborníci do tohto vášho združenia. Takže otázka smeruje k tomu, či uvažujete, alebo či ste bližšie k tomu, aj možno pod vplyvom týchto argumentov alebo tohto uh, hlasovania, ktoré som vám teraz prečítal, bližšie k tomu, že to prejde do politickej strany. Ďakujem za prejav tých sympatí v tom vašom hlasovaní, je to naozaj milé. Vy ste, pán Albert, tých otázok položili asi 5, tak to <laughs> musíme nejak tak postupne rozobrať. Najprv, čo sa týka tej situácia predčasných volieb. No, ja si myslím, že predčasné voľby nebudú rozhodnenie v tomto roku. A ak by náhodou aj prišlo k nejakej ďalšej kríze mm, politickej na, na strane koalície, čo určite príde, tak môže to skončiť predčasnými voľbami najskôr na budúci rok. Určite nie tento. Aspoň to je môj názor a berte to tak, že to hovorím do istej miery so znalosťou nejakých vecí a možno aj zo zákulisia. A prečo? No, lebo si myslím, že dnes by tie predčasné voľby nikomu nevyhovovali. Samozrejme, že tí politici niečo deklarujú a niečo hrajú, ale Druhá vec je, či to naozaj myslia vážne. Viete, ten, kto najviac dneska rozpráva a tvári sa úplne suverene, že on je pripravený ísť do predčasných volieb, tak to je Robert Fico. No pravda je to, že jeho strana mm, by mala pri predčasných voľbách najmenej otáznikov ohľadne výsledku, pretože ich preferencie znamenajú, že oni sa do parlamentu určite dostanú. Na druhej strane eh, je pravda to, že keby hneď e, Smer vyhral voľby, alebo ak by vyhral aj PSK, ale bol by Smer druhá najsilnejšia strana v parlamente, tak pri súčasnom rozložení síl, alebo podľa tých súčasných preferencií by nemal s kým tú vládu zložiť. Čo sa týka SNS, bohužiaľ je to dobrá, historicky e, zavedená značka v rámci vývoja Slovenska. Tá strana zohrala akože dosť významnú úlohu, ale to je dnes už viac menej taký e, človek v klinickej smrti asi. A to už sa podľa mňa nepozviecha. A hlas, ja to nazývam, že hlas ani nie je strana, to je skôr niečo ako keď um, Anglovia sa si obsadili ostrov Veľká Británia a vytvorili tam tzv. 7 kráľovstiev a nemali jedno centrálne, tak hlas je takých 7, 7 ministrov, respektíve 6 ministrov a jeden podpredseda vlády, ktorý každý si kráľuje na tom, v tom svojom kráľovstve, ale tá strana nemá podľa mňa dobré centrálne vedenie a ťažko povedať, čo by sa s ňou stalo, keby teraz boli ohlásené predčasné voľby. Je všeobecne známe, že mm, tí členovia tej strany, teda vedenie strany majú, sú, by som bola každý z, z iného trošku názorového spektra a tam by podľa mňa hrozilo aj to, že e, sa tá strana môže rozpadnúť a každý si nájde miesto na mm, kandidátke inej politickej strany. Čo sa týka opozície, tak tí sú na tom takisto. PSK síce na jednej strane vedie v preferenciách volebných a tvári sa teda, že sú pripravení vládnuť, viete, ale ja som okrem e, ide, ideí typu, že chcú registrované partnerstva, chcú nejaké financov, spravodlivé financovanie cirkvy a všetky takéto marginálne nezmysly, nevidel a nepočul od nich žiadny nejaký reálny e, plán, čo urobiť s to našou republikou, aby tá republika sa začala prosperovať. Oni jednoducho nepovedali, čo by sme robili, keby sme sa do tej vlády dostali. A čo sa týka ich spojencov, no tak od Matoviča sa už nejakým spôsobom dištancovali, lebo to všetci považujú za takého poloblázna. A tí ostatní, napriek tomu, že majú, povedzme, Saska a e, demokrati sú vždy okolo toho, toho tých 5%, niekedy majú menej, niekedy viacej, ale stále je to v tom, tých hraniciach tej štatistickej chyby. To znamená, že oni nemajú istotu, že sa do toho parlamentu dostanú. Čiže môj záv, názor je, že e, čo sa týka súčasnej koalície, tak peniaze, moc a možno strach je výborné lepidlo, ktoré ich udrží pohromade. A čo sa týka opozície, tak takisto by im tie predčasné voľby e, nevyhovovali, pretože ak by vznikla nejaká iná vláda a zložila by ju aj opozícia, tak by to bolo zase na chvíľočku, ako to bolo v tých rokoch 20 až 23. To je môj názor na súčasnú situáciu. Som presvedčený, že predčasné voľby v tomto roku určite nebudú. A táto súčasná koalícia to nejako ustojí, dohodnú sa a budú pokračovať ďalej, samozrejme s rizikami tej neistoty tých v podstate siedmých poslancov sa dnes povedať tí štyria, čo, čo odišli, respektíve traja, čo odišli zo, z SNS a štyria z hlasu, s tým, že pán Malatinec prešiel pánovi Huliakovi, takže ich dohromady sedem a to bude vždycky taký ten rizikový moment, že môže sa všeli čo udiať. Čo sa týka môjho názoru na politikov, ktorí tu vládnu 35 rokov. Lebo vy ste položili otázku, že keby vznikol nejaký politický subjekt, že by, som, že by ten politický subjekt mohol pomôcť e, v zloženiu vlády e, súčasnej, stranám súčasnej koalície. Dobre som povedal tú otázku. E, viete, e, ja sa poviem vám to takto, že ja som rád, že táto vláda vznikla pretože po tom šialenstve, čo tu bolo 20 až 23 a nehovorím to iba preto, že sa ma to osobne dotklo, ale preto, čo tu napáchali s touto krajinou, tak to bolo jediné reálne riešenie, ktoré naznačovalo možnosť nejakého pozitívneho vývoja. Ale a teraz vám poviem ako občana, človek, že z toho, čo sa tu 1,5 roka deje, pretože máme 1,5 roka od volieb, 1,5 roka v rámci volebného nejakého režimu znamená, že oni sú de facto v polovičke, v polovičke času vládnutia, pretože reálne politici vykonávajú tú svoju moc aktívnym spôsobom 3 roky a ten posledný rok je už rok predvolebný. Ja som ako občan z toho, čo sa tu deje a najmä z toho, čo sa tu nedeje, veľmi sklamaný. A musím povedať, že ani táto koalícia, ani táto vláda ma ničím pozitívnym neprekvapila a keď si urobím nejaké také zúčtovanie s tým, čo sa v tejto krajine deje ostatných 35 rokov, ja som sa tak vyjadril v jednom svojom videu a to zopakujem, 35 rokov tu politici, 99%, čas výnimkám, ak nejakí sú, e, devastujú túto krajinu. Ekonomicky, morálne, sociálne. To znamená, že ak by som mal oceniť prácu tých politikov za tých 35 rokov, tak u nás na dedine sa hovorilo, že keď e, sa objavili nechcené mačiatka, tak ich babka zavrela, zašila do vreca, hodila ich do, do, do potoka, aby sa utopili. Toto by som samozrejme s nácázkou to hovorím, urobil s našimi politikmi. Čiže ja keby som sa aj rozhodol vytvoriť nejaký politický subjekt, tak to nikdy nebude s cieľom niekomu pomáhať a zachraňovať mu zadok, aby zostal pri moci. Malo to, by to byť niečo, čo vytvorí nejakú úplne novú, kvalitatívne úplne inú novú ponuku pre voličov, aby mali možnosť si vybrať nejakú inú alternatívu a najradšej, aj keď ja chápem, že realita matematika nepustí, tak e, asi by bolo nutné sa zamýšľať aj alternatívami spolupráce s niekým, ale keby som si mohol vybrať ideálny stav, tak by som bol najradšej, keby som nemusel z budúcnosti, ak by tá politická strana vznikla spolupracovať s nikým z týchto politikov, ktorí tu boli doteraz, pretože tí sa podpísali pod, dovolím si povedať, naozaj katastrofálny stav našej krajiny. A opakujem, že dnes to už podľa mňa vidia všetci, kto vnímajú, čítajú noviny, pozerajú internet, jednoducho tie štatistické údaje sú neúprostné. Tá krajina za 35 rokov sa prepadla do takého pásma, o ktorom sme kedy si aj nesnívali. My sme, až si pamätáte, pán Albrecht, snívali o tom, že dobehneme Nemecko, Francúzsko. My sme dobehli v úvodzovkách Rumunsko, Bulharsko a za chvíľku dobehneme Albánsko alebo Kosovo. Takže a posledná otázka, lebo ja už nerobím si poznámky, asi si budem musieť, lebo vy tých otázok položíte v jednej tej otázke 5, že či teda to nejak smeruje k nejakému ano, tak. subjektu. No, uh, tie moje aktivity e, v mediálnom priestore vznikli zo situácie, ktorá tu bola tie tri roky. Nechcem to pripomínať, to sa týkalo aj mojich osobných nepríjemných zážitkov, ktoré si momentálne riešim. Asi ste zaregistrovali aj minulý týždeň nejaký výsledok. A uh, zaujalo ľudí to, čo hovorím a ako to hovorím, pretože som sa rozhodol, že poviem ľuďom pravdu, ktorá sa kedysi možno nie všetkým páčila. Nebolo to ani populárne hovoriť. Niektoré veci tak nejako a priori zostávali kde si zaplentov a ľudia sa ich nedozvedeli. A tým ľuďom sa to zapáčilo. Tak som si povedal, že idem urobiť taký nejaký prvý krok, ktorý by znamenal, že ak sa, ak sa teda ľuďom to, čo robím, páči, tak e, chcem, aby tých informácií a tých kanálov, ktorými sa budú tie informácie k ľuďom dostávať, bolo viacej, tak som sa rozhodol vytvoriť občianske združenie, ktoré už je zaregistrované, dá sa to aj skontrolovať na stránke ministerstva vnútra, že to existuje. Teraz vytváram nejaký tým ľudí, z ktorých by mali byť vždy odborníci na konkrétnu oblasť spoločnosti a v podstate, poviem to veľmi jednoducho, ak ja som schopný urobiť, alebo mi to tak vychádza, že urobím jedno video týždenne, niekedy dve videá týždenne, tak čím viacej ľudí bude robiť tú činnosť, ktorú ja, tak tých videí a tých informácií bude viacej. Uvidíme, či to tých ľudí bude zaujímať ďalej a či naozaj chcú vedieť pravdu, či chcú vedieť pravdu o tom, v akom sme stave, kto je za to zodpovedný aké máme riešenia, alebo ako by mohli byť riešenia. A ak nastane situácia, že to tých ľudí bude zaujímať aj ďalej, tak možno o nejakého pol roka sa zamyslíme nad tým, že či neurobiť predsa nejaký politický subjekt. Čiže dnes ešte hovoriť o nejakej mojej aktivite v politickom spektre je trošku predčasné, aj keď áno, vnímam to, že e, veľa všelijakých sympatizantov a podporovateľov mi píše, doslova ma na to nahovárajú, ale dnes tam ešte nie sme. Takže dneska sme len v tej prvej etape občianskeho združenia. Milí poslucháči, rozprávame sa so Zoroslavom Kolárom. Svoje otázky môžete posielať na studio zavináč slobodnyvysielac.sk a o 10 minút už pustíme aj telefonáty. Budete môcť telefonovať na 0951 485 385, ale poprosím až o 10 minút a poprosím, aby tie telefonáty boli veľmi pragmatickí riešené, aby neboli veľmi dlhé. Máme už aj otázky od poslucháčov, postupne si ich budeme aj, e, aby nám odsýpali. Jožo nám píše, hlas môže mať e, môj hlas iba ak tam nebude Drucker a jeho kamarila. Neviem, či chcete niečo na túto jeho poznámku pána Jozefa. Chyba mi tam otáznik na, na konci, ale uh, ak chce naznačiť. V podstate ten uh, váš poslucháč povedal to, čo som ja naznačil, že hlas nie je homogénna strana názorová, sú tam ľudia, ktorí majú každý vlastný názor a jeho svojím spôsobom, možno nie slovami, ale skutkami trošku naznačujú a prezentujú. Tak evidentne teda vášmu poslucháčovi sa nepáči to, čo robí pán Drucker, ale uh, ja napríklad pána Druckera poznám aj osobne, je to jeden veľmi vzdelaný, inteligentný človek. Viete, to, že má nejaký iný názor na určité veci, ja to môžem len rešpektovať, ale nebudem ho za to kritizovať. Ja s ním nemám za skúsenosti, ale teda, ne, ak má posluchač taký názor, nebudem mu to rozporovať. Toto je inak podobný názor, teraz som si spomenul presne na prezidenta Pellegriniho, ktorý pri tej udalosti, keď mu ten študent Šimon nepodal ruku, tak mhm. tiež takomto duchu reagoval, že ja to môžem iba rešpektovať, je to jeho názor. Krátko, ak môžete k tomu, keď sa vrátime, ako to hodnotíte, že mu takto priamo nepodal ruku, beriete to ako urážka, beriete to ako urážku štátu, alebo to beriete ako vyslovenie názoru? Viete čo, ja to neberiem ako prejavenie názoru, lebo uh, viete, ak chcel prejaviť politický názor, tak tam nemali ísť do toho prezidentského paláca, mal tú cenu odmietnúť. A to, že, neurob, že urobil to gesto, teda ne, neurobil ten akt podania ruky, je prejavom podľa mňa nevychovanosti a neslušnosti. Napísal nám Peter, e, dobrý večer, moja otázka by bola na pána Kolára. Vie si predstaviť, že si minister Taraba a minister Snehuliak, <laughs> myslí Huliak, podajú ruky a budú spolu fungovať vo vláde? Snehuliak, kde chodil, tade Tarabu aj ďalších ohováral. Ďakujem za odpoveď, Peter. Ťažko sa mi k tomu vyjadriť, lebo s tými ľuďmi nemám osobné skúsenosti. Uh, podľa mňa sú to osoby, ale to mám navnímané len teda z médií, uh, osoby veľmi rozdielne intelektuálne aj názorovo. Priznám sa, že si ich neviem spolu predstaviť ani ako vodiča a závozníka v jednom nákladnom aute. Nie je to ešte ako dvoch ministrov vedľa seba. Asi to tam bude trošku škrípať, no ale viete, ak e, tá kombinácia, ktorú teraz vymysleli, lebo už je vymyslená podľa mojich informácií, E, bude taká, že bude pán Huliak minister, čo teda s najväčšou pravdepodobnosťou bude, no tak <laughs> bude na tej vláde sedieť s pánom Tarabom. Ale tak môžu si dať, tam je výhoda, že tá hala je veľká, teda tá sála, čiže môžu sedieť každý na opačnom konci, tak si asi nebudú zavadať. Prichádzajú ďalšie otázky, ale ideme na tie naše, aspoň také okruhy, ktoré sme mali aspoň zhruba dohodnuté. Myslím, že veľmi dôležitá otázka je, že či veríte v nejakú, nejakú možnosť obrody tej spoločnosti slovenskej a to by bolo asi dôležité si rozdeliť na rôzne časti. Čo by bolo možno najdôležitejšie v tej obrode? Je to nejaké národné cítenie, alebo sú to skôr nejaké pragmatické veci, ekonomické? Čo by bolo celkovo pre tú spoločnosť najdôležitejšie urobiť? Viete, ja som bol už v 19. roku presvedčený, že idem do takého, na to nazývam, že finančný dôchodok. Udiali sa určité veci, ktoré ma tak vrátili späť do takého bežného mm, života a e, rozhodol som sa, že e, nejdem ešte oddychovať, ale chcem niečo urobiť. A poviem to, možno to bude vyzerať trošku tak idealisticky, ale e, viete, mám príliš veľa informácií a príliš toho veľa viem o politike, o tomto štáte, na to, aby som tu mohol zostať, žiť a nič nerobiť. To znamená, že zase mám dve možnosti. Buď jednoducho od toho celého marazmu, ktorý, ktorý žijeme, bohužiaľ, nie sme v dobrej situácii po všetkých stránkach, odídem kde si do zahraničia. Ten problém sa nevyrieši, ale ľudia, ktorí cestujú, aj keď idete iba na dovolenku, tak síce nič sa nezmení, ale keď ste na dovolenke, tak máte pocit, že tie starosti a problémy zostali niekde doma, že ste od toho nejakým spôsobom vzdialení. Ale keď tu chcem zostať, tak jednoducho mám pocit, že musím čosi robiť, aby som si v budúcnosti nevyčítal, že som presne taký istý ako všetci ostatní Slováci, ktorí sedia doma v obývačke, nadávajú na to, ako život ťažký, ale nie sú ochotní preto nič urobiť. Obroda spoločnosti. Viete, žijeme v kapitalizme, ja si viem predstaviť aj iné spôsoby fungovania, ale žijeme v Európe, žijeme v kapitalizme, žijeme v niečom, čo sa nazýva demokracia. Obsah toho slova necelkom vystihuje to, ako to funguje, ale tu by sme sa dostali do nejakej filozofickej roviny, to nechcem rozoberať. To znamená, že my musíme vychádzať len z tých reálí, v ktorých žijeme a nemôžeme byť idealisti. A keďže žijeme v kapitalizme a bohužiaľ v konzumnom kapitalizme, aj kvalita života ľudí, spoločnosti a bohužiaľ aj naštartovanie nejakých zmien závisí od peňazí. Bez toho sa jednoducho nepohneme. A vo finančne, sme v takej finančnej situácii, že to je zase, keď si pozriete tie rebríčky, tak sme stále kde si na chvoste, čo sa týka výšky verejného dlhu, aj miery zadlžovania. Táto vláda vôbec nešetrí za dva roky. Aj, e, by som povedal, takmer dobieha zadl- mieru zadlžovania, ktoré tu urobil Matovič, Heger a Odor. To znamená, že treba naozaj e, najprv začať riešiť finančnú stránku fungovania štátu. To znamená, že e, je to ako v rodine. Keď chcete dostať rodinu do lepšej kondície, tak musíte robiť dve veci. Viacej zarábať a menej míňať. Najlepšie je to robiť súčasne. To znamená, že treba naštartovať nejaké projekty, ktoré prinesú štátu viacej peňazí, to znamená zvýšenie HDP a na druhej strane treba naozaj začať reálne šetriť, čo táto vláda vôbec nerobí. A ak budú na to peniaze, tak potom sa dajú naštartovať obrodné procesy, e, lebo e, viete, ono je to fajn, akože rozprávať o národe, o vlastenectve, ale zoberte si život také úplne každého bežného občana. Čo jeho zaujíma? On potrebuje mať strechu nad hlavou, potrebujem mať slušný plat, potrebujem, aby bolo postaraného deti, aby mal zaplatenú hypotéku, leasing. A toto je to, čo ho trápi ako prioritné. Až keď má tieto svoje potreby uspokojené, potom sa vie natknúť pre nejakú ideu, potom vie hovoriť o vlastenectve, o národnej hrdosti alebo o niečom ostatnom. Ale keď dneska ľudia naozaj žijú od výplaty k výplate a nemôžu si dovoliť veci, ktoré považujú za štandardné a nevyhnutné, niektorí bohužiaľ ani tie základné, tak je ťažko nasta- na- na- naštartovať nejakú ideologickú obrodu tejto krajiny. Ja chcem povedať jednu vec, že e, ekonomická situácia našej krajiny je zlá a bohužiaľ ide stále len smerom k horšiemu a k horšiemu. Tá krivka je stále, stále klesa. Ale oveľa horšie ako tá ekonomická situácia krajiny je podľa mňa extrémne zlá situácia v školstve katastrofálna situácia v školstve je horšia, pretože tá ekonomika sa dá podľa mňa oveľa rýchlejšie naštartovať, ako zmeniť výchovné metódy, spôsoby v škole, pretože to si vyžaduje samozrejme určitý čas dieťa, kým vyštuduje základnú školu, strednú školu, pretože tam v tom období získava návyky, získava nejaké informácie a získa, vytvára si nejaký názor. A toto je tu 35 rokov takisto extrémne zanedbávané. Čiže ja to poviem veľmi jednoducho Oveľa horšia pre našu krajinu je devastácia školstva a výchovy ako devastácia ekonomiky. Dá sa to napraviť rýchlejšie. Ale keby som neveril, že existuje nejaká možnosť nejakej nápravy a obrody, no tak nechcem síce vašich poslucháčov dráždiť, ale asi by som sa presťahoval do nejakej slnečnej krajiny pod palmy a vykašľal by som sa na všetko. To, že mám snahu aspoň čo si robiť, aj keď opakujem ešte raz, nie sme ešte E, pri nejakom politickom projekte, tak to znamená, že asi, asi nejakú vieru, nejakú možnosť nápravy mám. Tam sa zastavím pri, tej, pri tom školstve, lebo veľa sa o ňom samozrejme rozpráva a práve ministrom je Tomáš Drucker. Veľké všelijaké reformy sa tam pripravujú, robia. Otázne je ale to, že či by nebolo dobre vyriešiť práve tú možnosť, že do tých škôl môžu chodiť všelijaké organizácie, ktoré idú infiltrovať tie deti, čo ich samozrejme potom tiež aj psychicky môže zaťažovať, keď budú musieť myslieť nad eh, rôznymi vecami, ktoré sú len módne, momentálne sú módne, možno už o 10 rokov nebudú, zase bude niečo iné módne, ale proste týmto ich zaťažovať a za tých 10 rokov, e, čo ich budú tam zaťažovať, tak oni by sa mali viacej učiť, prakticky učiť, možno nie memorovať, ale možno sa učiť, ako to hľadať. E, namiesto toho stále sú tam tie indoktrinačné možnosti, ako tam príde niekto ako ich tam bude učiť o veciach, ktoré reálne neexistujú, ako 72 pohlaví a tak ďalej. Čo by sa s týmto malo spraviť? Viete čo, to má také dve úrovne. Ja sa nebudem tváriť, že som odborník na školstvo, ale všetci sme vyštudovali základnú, väčšina strednú a niektorí aj vysokú školu, čiže máme s tým praktickú skúsenosť. Jedna úroveň je tá, by som základná suma vedomostí, ktorú tí ľudia majú získať Teraz sa e, stále niečo hovorí o tom, že sa má prejsť na formu tzv. že ľudí, ľudí, deti vychovávať e, a naučiť ich kritickému mysleniu, čo je pravda, ja s tým súhlasím, ale na druhej strane <laughs> musím povedať jednu vec, že na to, aby ste mohli, alebo aby to dieťa mohlo kriticky myslieť, najprv musí mať základnú masu vedomostí. Lebo mám taký pocit, že sa to zase trošku tak dostalo do extrému, že e, vlastne tie deti sa nemusia učiť nič, nejaké, vec, nejaké fakty, lebo to je to, čo sa zaznáva, že to je to memorovanie, ale poďme ich učiť kritickému mysleniu. Ale ak nemáte základné informácie a základné dáty, ne, dáta, nemáte čo podrobiť kritickému mysleniu. Čiže e, nemám rád extrémy. Extrémy nie sú dobré v žiadnej oblasti života. To znamená, že možno tá pravda ten, tá správna cesta ide si v strede. To znamená, naozaj sa musia naučiť nejaké základné dáta. Možno sa treba naozaj vrátiť k tej školskej reforme Marie Terezy a povedať si, že to, tú minimálnu masu informácií to dieťa musí zvládnuť a potom ho učiť tomu kritickému mysleniu. To je, čo sa týka nejakej tej základne, základne vedomostnej. Čo sa týka tých nadstavieb rôznych, čo hovoríte, áno, akože ja som sám dokonca v jednom videu som kritizoval, potom myslím dokonca nejakí politici to po mne prevzali, to, že tam e, chodievajú na e, základné školy robiť prednášky E, ľudia z takej spoločnosti súkromnej, ktorá sa volá sexuálna výchova. No a detská zvedavosť je taká, že keď sa tam niekto objaví a ukáže im vizitku, no tak potom hľadajú na internete nejaké ďalšie informácie a to, čo sme tam našli, však možno ste to videli aj vy, no to bolo hrozné, hej. A nie som ani prúderný, ani konzervatívny, alebo nie som extrémne konzervatívny, ale to, čo tam bolo, tak to jednoducho si myslím, že 13-14 ročné deti ešte vidieť nemajú. Podľa mňa to ani dospelí vidieť <laughs> nemajú, ale deti určite nie. Otázka znie, že či eh, ne, ja nemám informácie, viete, že kedy sa takáto tá negatívna nadstavba do tých škôl dostala, za ktorej vlády, kto to tam zaviedol a či je to také jednoduché zrušiť, lebo existujú samozrejme aj nejaké zmluvné záväzky a podobne. Uh, minister školstva je vo funkcii rok a pol, takisto ako ostatní ministri a nechcem, neprislúcham ich hodnotiť, viete, že či už to ten nejaký ten ideologický balast mohol odstrániť tých škôl alebo nie. A treba sa pozrieť aj tam na to, že kde to začalo, viete, lebo e, veľakrát sa mi stalo, že politici kritizovali niečo, čo predtým sami do toho systému zaviedli, nie iba v školstve. To znamená, ja nemám informáciu, kedy sa tieto e, podľa mňa balastné veci a škodlivé veci do tých škôl dostali. Ale súhlasím s tým, že určité veci jednoducho do tých škôl nepatria a mali by byť odtiaľ odstránené. Ale to je úloha ministra školstva. Pred pár minútami ste spomínali niečo aj v zmysle o politickom systéme, alebo teda ako by to malo fungovať, tak som si presne našiel otázku, ktorú sa vás pýta práve Vladimír a ten ju položil následovne. Aký politický systém sa vám ako právnikovi javí ako najlepší? To je celkom taká aktuálna otázka, lebo uh, ak by som si mal e, ja vybrať politický systém, ktorý by mal fungovať na Slovensku, tak by to bolo niečo úplne iné, ako je to teraz. Vysvetlím, o čo ide. E, existujú v podstate dva asi systémy riadenia štátu, e, ktoré sa nazývajú demokratické. Tak to je, bude to parlamentná demokracia alebo tzv. systém trodelenia štátnej moci. U nás je parlamentná demokracia a ja som presvedčený o tom, že tá, tento systém riadenia štátu je neefektívny, veľmi ťažkopádny, umožňuje vstup do politiky takmer každému. Ľuďom na, na politikov sú nesúkladené takmer žiadne odborné ani, ani e, iné, iné nároky. A ukazuje sa, že možno nastal čas po 35 rokoch, pardon, 32 rokoch samostatného Slovenska, zamyslieť sa nad tým, či by nebolo na čase zmeniť ústavu Slovenskej republiky a zmeniť celú sústavu e, štátnych orgánov a ich vzájomných kompetencií. Preto hovorím, že to je dobrá otázka v tomto čase, pretože ja nie som žiadny obdivovateľ Ameriky, dokonca by som povedal, že mám mm, voči Spojeným štátom kopec výhrad aj kvôli uplatňovaniu ich geopolitickej nadvlády a ekonomickej nadvlády, ale keď si pozriete, čo dokázal urobiť prezident Donald Trump za tri týždne uplatňovaním svojej právomoci z titulu teda prezidenta, ktorý je zároveň e, šéf exekutívy, to je, on je na úrovni nášho predsedu vlády, tak si predstavte, že by tie zmeny, ktoré on urobil, niekto skúšal urobiť v rámci slovenského politického systému, tak náš parlament by to nezvládol možno ani za dva, ani za tri roky a možno nikdy, pretože ten systém je veľmi komplikovaný. Nechcem povedať, že tá, toto by mal byť náš vzor, ale ukazuje sa, že ten systém trojdelenia štátnej moci, alebo ak to nazveme formálne ten systém prezidentskej republiky, keď je vlastne priamo volený prezident, ktorý je zároveň vlastne šéf exekutívy, je oveľa efektívnejší v riadení, pretože určite máte aj vy ten dojem, že ten život sa nejako tak zrýchluje. To, čo kedysi e, stačilo vyriešiť za mesiac, dva, tri, za rok, tak dnes, keď nie je vyriešené za týždeň, tak ľudia sú nespokojní a čakajú oveľa rýchlejšie a efektívnejšie riešenia. A my ideme v mnohých oblastiach tak trošku proti tomuto trendu. Ja keď cestujem po svete, ja mám taký pocit, že namiesto toho, aby sa tie procesy na Slovensku zrýchlovali, oni sa paradoxne oproti nedávnej minulosti ešte spomalujú. Čiže a, na, otázka diváka bola, čo si myslím o našom, našom e, politickom systéme. Ja Aký myslím, by bol najlepší? No ja si myslím, že trošku modifikovaný systém prezidentskej republiky, ako je Spojených štátoch americký. Tam ste spomínali, ak som to dobre počul, že takmer každému je umožnené do politiky vstúpiť. Tam by som veľmi nesúhlasil s vami, pretože dnes, ak chce niekto ísť do politiky, musí buď si založiť politickú stranu, to nie je také jednoduché, a musí si získať neviem koľko tisíc podpisov, musí tam niekde stáť a pri, pri tom, ako musí chodiť do dvoch, troch prác, aby uživil vôbec svoje deti a tak ďalej alebo môže ísť na kandidátke nejakej inej strany, respektíve musí. A musí teda tým pádom niekoho prehovoriť, musí byť na zvoliteľnom mieste, lebo prekruškovať sa tiež nie je také jednoduché. A tá strana, keď si ju aj založíte, tak vy nebudete mať problém s kauciou 17 tisíc eur, ale sú ľudia, ktorí by mali s tým problém. Jasné, že môžu sa členovia zložiť a tam, tam by to bolo jednoduchšie, ale 17 tisíc je predsa len obmedzenie, ktoré potom neumožňuje to, že ústava na jednej strane hovorí, že keď má niekto nad 21 rokov, má pasívne volebné právo, môže e, kandidovať do parlamentu, ale reálne nemôže. Ja som myslel tu, to, to moje viedrenie trošku všeobecnejšie, vy ste to veľmi zúžili, pretože politika je aj komunálna politika a za poslanca obecného zastupiteľstva sa v princípe môže prihlásiť takmer každý. S tým sa asi, na, na tom sa asi zhodneme. Ale tiež musí zohnať tie podpisy. Áno, ale je to oveľa jednoduchšie, ako sa dostať do parlamentu. Mm-hmm. A potom, čo sa týka toho môjho názoru, že teda do tej politiky sa môže dostať takmer každý, ja som chcel povedať to, že napriek tým formálnym problémom, ktoré ste vymenovali, a sú pravdivé, áno, že musí byť politická strana, musí byť kaucia a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som myslel to, že ten základný zákon štátu, najdôležitejší zákon štátu, ústava a z toho mm, derivované zákony by mali určiť podľa môjho názoru trošku nejaký, nejaký cenzus na to, aby určil pravidlá, kto môže do tej politiky, do aktívnej politiky vstúpiť, to si môže uplatňovať teda to, to, to e, pasívne volebné právo. E, dnes to je téma, ktorá je možno ešte tabuizovaná, lebo v minulosti akože rôzne druhy cenzov v rámci vstupu do politiky boli. Samozrejme, dneska, keď tu máme teda tú demokraciu takéhoto typu, tak ešte možno dva mesiace dozadu bolo politicky nekorektné povedať napríklad to, že e, by bolo potrebné, aby e, politik, ktorý chce si uplatniť nejaké pasívne volebné právo, to znamená právo byť volený, preukázal, že má aspoň nejaké primerané vzdelanie. E, ale viete, ten svet sa mení. AFD ešte pred e, dvomi mesiacmi nazývali nejakou neofašistickou stranou. Dnes to vyzerá, že polba v Nemecku budú, budú, budú skladať vládu a tým pádom aj vlastne novinári a e, politici menia trošku retoriku. <laughs> Myslím si, že aj, aj ľudia trošku precitli, keď sa teraz dozvedeli, že pochopili, že ktorí novinári, ktorí politici, ktoré všetky mimovládky a neziskovky prečo hovorili nejaké veci, pretože dneska vidia, kto ich za to platil a koho záujmy chránili. Čiže ja sa nebojím povedať aj niečo, čo podľa, podľa mňa dnes vyznie trošku možno ešte nekorektne, alebo trošku až extrémne, alebo revolučne, ale ja si naozaj myslím, že v politike na, na výkon práce politika by mali byť stanovené prísnejšie kritéria. Nie iba to, že e, som niekoho kamarát, ten je v politickej strany, tak ma tam dá preto, lebo mi dôveruje a, alebo si niekto myslí, že e, mám nejaký okruh sympatizantov a prinesiem nejaké hlasy do tej strany a potom sa dostane do parlamentu a za dva mesiace sa zobudí a povie si, že on je s týmto, s touto pozíciou spokojný a začne jednoducho si, si robiť vlastné veci a bude sa snažiť o nejaké vlastné cieľ, dosiahnuté vlastných cieľov. Toto je jeden problém, pro, jeden z problémov v tej politike je ten, že e, každý, kto sa dostane do politiky, teraz hovoríme o tej vrcholovej politiky do parlamentu, tak veľ, po uplynutí veľmi krátkej dobe, doby e, nadobudne pocit, ako keby mal patent na rozum. Asi si myslí, že platí to slovenské príslovie, že komu dal pán Boh úrad, tomu dal aj rozum. A ja, <laughs> ja som presvedčený, že tá, by som povedal, tá deštrukcia tých vzťahov v tej, v tej rovine e, parlamentnej úrovne politiky je taká, že keby sme nemali štvoročné e, volebné obdobie, ale 8-ročné, tak po 8 rokoch máme v parlamente 150 politických strán. Pretože každý má pocit, že je tá najmudrejšia osobnosť, najrozumnejšia, najmudrejšia. Ja som myslel s tou zmenou v ústave, že jednoducho zabrániť práve takýmto procesom. A podľa mňa ten, ten prvý krok by mal byť taký, aby sa jednoducho povedalo, že že na to, aby niekto sa dostal do takejto pozície, tak musí preukázať nejaké odborné vedomosti, nejaké schopnosti, skúsenosti a samozrejme aj nejakú morálnu úroveň, aké to sa ťažko meria a hodnotí, ale takto som to myslel. To AFD, ktoré ste spomínali, tak e, mi napadlo, aby to tam nedopadlo ako v Rumunsku, pretože v Rumunsku zasiahol najvyšší alebo ústavný súd, ktorý zrušil tie prezidentské voľby a budú na novo aby toto nebol precedens práve aj pre Nemecko. Ako inak hodnotíte celkovo tú situáciu? No, stať sa to samozrejme môže, ale neviem, či ste zaregistrovali, tak teraz nechcem zase mm, robiť nejakú, nejaké písmo svete z vyjadrenia pána prezidenta Trumpa, lebo má jeho mm, svoj názor, ale myslím, že buď on alebo niekto z jeho administratívy sa vyjadril, že to zrušenie volie v Rumunsku nebolo správne. Dá sa to dohľadať na internete. Čiže, viete, to je každý má v tej politike nejaké záujmy a momentálne tá doba je dobrá na to, že sa postupne, postupne aj vďaka, vďaka mm, voľbám v Spojených štátoch amerických odkrýva, že koho záujmy tí jednotliví aktivisti, ľudia a neziskovky zastupujú a koho ciele chcú, chcú naplniť. Ten vývoj je tak turbulentný v celej Európe, že sa môže stať hocičo, aj keď eh, pokiaľ ja sledujem eh, situáciu v Nemecku, tak e, tam sa úplne zmenila retorika vo vzťahu k AFD a myslím si, že <laughs> stal sa presný opak na toj, v tom politickom spektre, že aj tie strany, ktoré ich kedysi, nechcem byť vulgárny, ale doslova oplúvali mediálne a označovali ich pomaličky hákovými krížmi, tak dnes im začínajú už nadbiehať, pretože vidia, že bez kooperácie s nimi e, bude veľmi ťažké zostaviť vládu v Nemecku, možno sa vôbec nepodarí tú vládu zostaviť. Takže vyvíja sa to spôsobom, že dnes si myslím, že nastáva také nejaké revolučné obdobie v Európe, že je možné dneska presadiť v tej politike veci, ktoré ešte pred možno rokom, dvomi by vyzerali ako, že sú to nejaké myšlienky len z ríše fantázie, takže uvidíme. Ale to sú len také moje úvahy, viete, že napíšeme ústavu novú, pripravíme ju a uvidíme, či sa to ľuďom bude páčiť alebo nie. Ideme aj prestávku si dať, alebo ako poviete? Ideme bez prestávky, či aj s prestávkou? Taká technická informácia. Za mňa môžeme pokračovať. A môžeme do 11. <laughs> Lebo už prichádza toľko otázok, aby sme to stihli. Svete sa, koľko hovoríme, 3 čtvrte hodinu. Teraz je to vypnuté, dúfam. <laughs> Nie, teraz to ide, ale však to je v pohode, musíme sa to aj nejako dohodnúť. Áno. E, viete čo, pán tak dajme ešte 15 minút rozhovor a potom chvíľku nejaké otázky, dobre? Aká je obľúbená hudobná skupina pána Kolára, slovenská a zahraničná? Ďakujem za odpoveď, pýta sa Martin. Slovenská asi Elan, na to sme vyrastali. Vždy tej pesničky som mal pocit, že vždy kopírujú ten život, ktorý sme žili. A svetová, viete čo, možno to už, asi som starý, ale ja mám rád e, hudbu 70 80 rokov, takže mm, ABBA, Smoky, asi to. Taký ten mainstream 80 70 80 rokov. Vráťme sa ešte k tej otázke tej obrody spoločnosti, lebo ja som dne, presne dnes som tak rozmýšľal nad jednou vecou, ja to teraz tak musím obšírnejšie vysvetliť, aby som tam dal ten kontext. Totiž to, a nebudem tam hovoriť konkrétnych ľudí, aby, aby sa niekto neurazil, aby, aby to, to je proste taká trošku tajnejšia informácia, tak to poviem tak všeobecne. Jeden človek, ktorý tiež sa musel nejako predierať životom, uh, respektíve možno nemá takú podporu od štátu napriek tomu, že dosiahol, čo dosiahol. Nebudem hovoriť ani v akej oblasti, lebo to by hneď každý vedel, že, že v akej, a teda, že kto to je. Tak e, sa stretol s jedným významným politikom a on teda chodí za viacerými na, na také rôzne recepcie z titulu toho, že bol vo významnej pozícii niekedy, bol e, e, nie, nie že v pozícii, ale Eh, významnú rolu v spoločnosti hral, hej, že bol no, nejakým povedzte idolom. radšej meno a všetci to pochopia, lebo takto zložito vysvetľujete, <laughs> že sa... U, už, som, už som na konci. A, a od toho politika, on normálne prišiel za politikom, on si vypýtal, počúvajte, že žije sa mi ťažko, štát mi nepomáha, nemôžete mi pomôcť, ja neviem. A ten politik, ktorý na to mal, tak akože sa spýtal, koľko, koľko by ste chceli, no tak čo ja viem, 500? a tak on nemal problém mu dať 500, hej, ale k čomu smerujem teraz, hej, že či si podľa vás ľudia, celkovo Slováci ako takí, nemyslím teraz len finančne priamo, ale že či si aj filozoficky vieme vypýtať. Lebo toto sa mi páčilo na tom človeku, že on proste príde a surovo si vypýta. Ja si to napríklad neviem, ja by som to nevedel takto ako on. Hej? ale že či my ako Slováci, a nemyslím len finančne, či si vieme vypýtať lepší plat, alebo či ideme za tým, aby sme mali minimálnu mzdu väčšiu a tak ďalej, ale či si my vieme vypýtať aj lepších, reálne lepších politikov. Uh, viete, v politike to nefunguje tak, že si vypýtate politika. Ľudia si vyberajú politikov z ponuky, ktorá im je predložená. A poviem k tomu jednu takú moju myšlienku. Viete, mne politika a tá ponuka politických strán alebo kandidátov, lebo mm, v komunálnych voľbách môžu byť aj nezávislí, mne to pripomína, možno sa to bude niekomu trošku úsmevné, ale mne to pripomína, že taká, naša, vidím takú paralelu medzi politikou a súťažami krásy. Viete, lebo keď si e, možno niekto sedí doma v obývačke so svojou priateľkou alebo, alebo manželkou a pozerá nejakú tú mis, neviem čoho, univerzum alebo uni, uni, mis sveta, mis world, a zase si povie, že tak, akože tak dievčatá sú tam celkom pekné, ale možno tá moja, na, čo sedí vedľa na gauči, je krajšia. Lebo do tej súťaže nejdú najkrajšie dievčatá, ale idú najodvážnejšie. Musia aj trochu vyzerať samozrejme, tam nie sú škaredé devčatá, ale musí tam byť taká kombinácia, že trošku musí dobre vyzerať, ale musí mať odvahu a musí mať chuť tam ísť, lebo nie každý je preto zrodený a pri ženách špeciálne, hej, že nie každá je schopná sa vyzvať do plaviek a pochodovať na mole. A v tej politike je to to isté. Do politiky nejdú najschopnejší a najšikovnejší ľudia z krajiny, ale idú tí, ktorí majú takú kombináciu vlastností, to znamená, že paradoxne aj tí by mali trošku dobre vyzerať, lebo tí pekní ľudia to majú v živote krajšie a majú určitú výhodu proti ostatným, ale musia sa vedieť predať, musia mať dar reči a musia mať odvahu vystupovať, lebo to nie je také jednoduché výsť na pódium a rozprávať ľuďom niečo, Mm, a poviem to tak, že veľakrát tým ľuďom aj vedome klamať, lebo <laughs> máme skúsenosti za 35 rokov. Čiže ľudia si vyberajú z nejakej ponuky, ktorá im je predložená a e, tým pádom si nemôžu vypýtať nejakého politika. Ja práve chcem povedať to, že dostal som minulú otázku, lebo veľa ľudí mi píše a vypýtujú sa ma, ako to, ako to myslím teda s tou politikou, aj keď opakujem stále ešte, tam nie sme, aby to bol politický subjekt, e, že prečo by som ja, alebo ľudia, ktorých si už postupne vyberám, mali e, tých voličov zaujať, tak ja som vyslovil takú myšlienku, že ja verím tomu, že v každom človeku ešte zostalo napriek tomu balastu, ktorým sme zahrňovaní cez médiá, cez internet, kúsok nejakého takého zdravého rozumu a nejakého takého, takého toho citu, zmyslu pre možno pravdu a spravodlivosť, že, že ak by predsa len vznikol nejaký subjekt, ktorý sa odlíši od tých politikov, ktorí za 35 rokov tú krajinu zdevastovali, že možno to má šancu na úspech. Otázky ideme si, alebo ešte jednu by som dal z tých, čo som, a čo bude teda vyplývať aj z toho, alebo bude nadvezovať na to, čo sme sa už rozprávali. Vy ste povedali jednu takú veľmi dôležitú vec, že potrebujeme tú ekonomiku mať, zlepšovať a keďže štát všetko predal, už nič nevlastní, je celkovo odkázaný, že len musí všetko kupovať, tým pádom sa zlé hospodári, on ten štát potom musí pýtať len od ľudí, takže aj konsolidácia je tu len na úkor bežných ľudí väčšinou. A do toho teda prichádzajú aj rôzne také náznaky projektov, výzvy na projekty. Napríklad, myslím, má Linci tá prečerpávacia stanica má byť. Samozrejme, veľký odpor voči tomu. Len ja teraz opäť tak filozofujem, že či štát, ktorý má nejaké prírodné bohatstvo a tak ďalej. Samozrejme, že nemôžeme si to všetko teraz tu zastavať a, a zničiť si všetku prírodu, ale či štát by, ktorý teda už o všetko prišiel, aby získal viac ekonomických zdrojov, by mal práve na takéto veci reflektovať a stavať možno aj takéto, takéto e, veci. Čím netvrdím, že som za tú predčerpávaciu stanicu, nemám na to názor, nemusím mať na všetko názor, to si myslím, že robia dneš, dnešní ľudia mnohí chyby, chybu, že na všetko si myslia, že musia mať názor. Na toto zatiaľ nemám názor, ale aký máte na to názor vy? A celkovo aj tak hlbšie, že či máme robiť práve aj takéto projekty, ktoré nám potom môžu ako štátu prinašať peniaze. Uh, viete, správne ste povedali, že štát už nič nevlastní. Ešte nejaké drobnosti, áno, a nejaké podiely v tých energetických, energetických podnikoch. Viete, Slovensko je v mnohých veciach unikát a bohužiaľ hlavne v tých negatívnych konotáciách je unikát. Viete, lebo každý štát a môžeme ísť rad za radom, teraz sa bavíme samozrejme o teda na tých vyspelejších krajinách, každý štát má niečo, čo sa nazýva pasívne príjmy. Buď má vytvorený nejaký fond, alebo nejaké príjmy, ktoré dostane štát bez toho, aby musel tie peniaze vymáhať od ľudí formou daní. A keď si hovoríme 35 rokov histórie, tak každý z tých lídrov, čo tu boli, lebo vždy ten, každé obdobie bolo zosobňované nejakým, nejakým lídrom, tak e, veľmi výraznou, každý nejakou mierou prispel k devastácii tej ekonomickej situácie Slovenska. A paradoxne akože o tie pasívne príjmy nás dostala vlastne jedna prvá, druhá vláda Zurindu a Mikloš bol tej minister financí, ktorý tvrdil, že štát je zlý vlastník a bol zastancom akože privatizácie všetkého. Dnes e, tie podniky, ktoré sa vypredali naozaj za facku, ktoré mali strategický význam a bolo, boli, bolo by dôležité, aby ich mal štát pod kontrolou nielen kvôli, kvôli fiskálnym príjmom, ale aj kvôli tomu, aby vedel ovplyvňovať ekonomické procesy v krajine, tak by sme sa ich zbavili. Dnes, to sa dá nájsť na štatistickom úrade, alebo teda štatistiky sú dostupné za 2023, e, pokiaľ mám správnu informáciu, tak bolo zo Slovenska vyplatených na dividendách cez 3 miliardy eur E, neboli to dividendy len z podnikov, ktoré teda boli vypredané počas vlády e, Mikuláša Zurindu číslo 1 a 2. Sú tam aj podniky, ktoré vznikli na súkromnej báze po neskoršom období, ale e, keby sme to rozdelili, tie jednotlivé dividendové položky, tak si myslím, že z tých strategických podnikov, ktoré boli za Zurindových vlád privatizované, odchádza na dividendách do zahraničia ročne minimálne 2, možno 2,5 miliardy eur. Teraz sú informácie, e, taká, taká populárna téma, každý to kritizuje, že teda máme problém s vyplácaním dôchodkov a e, deficit sociálnej poisťovne na tento rok vychádza okolo 3 miliardy eur. Viete, keby sme mali tieto pasívne príjmy, o ktoré nás úspešne pripravili dve vlády Mikuláša Zurindu, dneska by sme nemali problém s vyplácaním dôchodkov v sociálnej poisťovni. To znamená, nemáme žiadne príjmy, jediný príjem štátu je od občanov a od podnikateľov. A Rozdiel viete, medzi občanom, podnikateľom a štátom, teda na jednej strane občan podnikateľ, na druhej strane štát je v tom, že občan, každý z nás a podnikateľ krát nejaký koeficient venuje 90, možno 5, možno 7 času tomu snahe, ako zarobiť peniaze potom, keď ich zarobí, tak venuje minimum času tomu, na čo ich minie, pretože to už pravidla dopredu vie. Štát je presne v opačnej pozícii. Štát nemusí rozmýšľať, ako zarobí peniaze, pretože on iba stanoví zákonom nejaké pravidlá, pokiaľ má efektívny výber, efektívny systém výberu daní zavedený, to jednoducho tie peniaze pozbiera a e, potom ich len prerozdeluje, čiže on na získavanie peňazí neminie žiadnu energiu, žiadny, žiadny čas. On má iba roz, s rozumom a efektívne tie peniaze rozdeľovať. No a vidíme, že za tých 35 rokov to rozdeľuje veľmi neefektívne a nerozumne, pretože sme skončili, ako sa <laughs> hovorí, že náš štát vyšiel na psi, na psi, na psi 30. A čo sa týka tých projektov štátnych, uh, viete, pán Fico, myslím, si zobral ako premiérskú úlohu výstavbu e, jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, tam namiesto tej zrušenej, myslím, tam bola A1, zbúraná potom V1, tak by sa mal postaviť nový zdroj v spolupráci s Českým Čezom a to je jedna taká energetická investícia a tá prečerpávačka e, v Malinci, tak to je druhá. E, z pohľadu akože toho snahy získať ďalšie zdroje ktoré by mohli mať naozaj charakter toho pasívneho príjmu pri, pre štát. Je to konečne niečo, ja to ako teraz hovorím o, o myšlienke, nie o konkrétnom projekte, že niekto rozmýšľa nad tým, teda, že urobme to preto, lebo ten štát bude mať nejaký vlastný podnik, ktorý bude, bude generovať peniaze. Uh, Takže tá myšlienka sa mi páči, jednoducho, aby štát investoval aj do takýchto projektov, pretože on míňa peniaze na infraštruktúrne projekty typu železnice, diálnice a veci, ktoré ale neprinášajú žiadny finančný efekt. Keď si zoberiete tak diálničné mýto a to ako, ne, nestačí ani na údržbu tých, tých ciest. To nie, nemá žiadny e, fiskálny príjem pre štát, charakter fiskálneho príjmu pre štát. Ale to viete, že či to je rozumné urobiť alebo neurobiť teraz tieto dva energetické zdroje, lebo obidve e, tie elektrárne vlastne majú generovať elektrickú energiu. Je medzi nimi samozrejme rozdiel, pretože tá jadrová elektráreň to je, tá produkuje tzv. ten silový prúd, to je stabilný, stabilný na úroveň akože výroby elektriny. Kým tá prečerpávačka malinci má vlastne e, generovať práve to má byť akože na vyrovnávanie tých rozdielov e, v sieti, pretože má byť vlastne akože protiváha e, slnečným a veterným elektrárňam, pretože tie fungujú teda len keď svieti slnko alebo fúka vietor a keď jednoducho tento zdroj je vypnutý v noci alebo keď je bez vetrie, tak treba zapnúť iný zdroj, ktorý tú elektrínu do siete doplní. Čiže myšlienka je, je to dobrá. Nie som si celkom istý, ale k tomu ja sa odborne neviem vyjadriť. Viete, zdá sa mi to, že uh, Zažili sme za ostatné 3 roky e, extrémne výkyvy cien elektrickej energie. Všetci sme to zažili aj v podnikaní, aj v súkromí. A zdá sa mi, ako keby teraz, e, čo sa týka našich politikov, vidia, že mm, e, elektráreň v Gabčíkové, ktorú teda získal štát naspäť do svojich rúk, generuje za ostatné roky naozaj zaujímavé peniaze Myslím, že to sú niekoľko stá miliónov e, za 3-4 roky tá elektrárne zarobila. Že ako keby teraz sa na niekto pozeral, že wow, že teraz tuto to ide, toto je dobrý biznis, lebo elektrina nám strašne zarába, tak poďme rýchlo postaviť nejaké zdroje. No, e, viete, len vybudovať e, energetický zdroj, to sú roky. Máme skúsenosti s mochovcami, že dokonca 10 ročia. Asi by sa mal k tomu vyjadriť nejaký ekonóm, energetik, prognostik, aká bude, aký bude vývoj akože spotreby elektrickej energie a vývoj cien na trhu, že či to, čo sa nám dneska zdá, že tá investícia e, v prípade jadrovej elektrárne sú to miliardy eur, bude naozaj taká efektívna aj po jej dobudovaní, čo môže trvať, buďme realisti, minimálne 10 rokov, lebo 10 rokov tu môže byť úplne iný svet. Čiže nechcem to z odborného hľadiska odhadnúť, ani nejakým spôsobom hodnotiť, ale tá myšlienka budovať mene štátu podniky, ktoré by zabezpečili pravidelný a na to nazývam teda pasívny príjem je podľa mňa dobrá. Tam je problematické potom aj čo sa týka potom tej elektriky, že na jednej strane my ju krásne vyrobíme a chceli by sme teda na nej zarobiť, ale nie je to možné vďaka tomu, že všetká energia elektrika teda musí ísť najprv fiktívne na nejakú lipskú burzu a, a teda my ju nemôžeme ponúknuť ani lacnejšie našim, pretože tam ju navýšia a už sa vráti zase naspäť drahá. A toto by bolo treba asi celkovo zrušiť, obmedziť, alebo veľa vecí v Európskej únii nastaviť rozumnejšie. Viete sa, nie je to pravda, že všetká elektrina sa musí predávať cez Lipskú burzu. To, to zase nie je úplne pravda, ale pravda je to, že viete, že ak povie politik na Slovensku, že my vyrobíme toľko elektrické energie na Slovensku, že máme pokrytú našu spotrebu, tak to je ako matematicky správne povedané. Čiže z matematiky by ten politik dostal jednotku, pretože ak máme nejaký výkon a máme nejaký príkon a je to, jedno, je to medzi tým je znamienko rovná sa, tak to sedí. Ale fakt je ten, že výroba elektrickej energie je záležitosťou súkromných firiem, ktoré si s tou elektrinou môžu nakladať ako uznajú za vhodné. Takže to, čo ste povedali, je pravda, že to je len nejaká deklarácia politická, ktorá ale nemá žiadnu e, náplň. Aj to je ako niečo podobné, keď, keby niekto tvrdil, čo teda dávno nemáme, ale keby niekto povedal, že, že máme, e, vyrobíme toľko potravín, že sme sebestační, ale keďže sú to, tie potraviny produkujú súkromný, súkromné firmy a súkromní producenti, tak vy im dneska neviete v rámci voľného trhu v Európskej únii zabraniť, aby to všetko predali. Čiže my môžeme na našom území vyprodukovať čokoľvek, ale štát jednoducho nevie tieto veci regulovať, pretože sme už tak obmedzení normami Európskej komisie, že, ktoré musíme rešpektovať, to je jednoducho stav, ktorý nezmeníme tak e, vytvára to logické všelijaké limity v rámci riadenia štátu. Takže nie vždy to, čo povedia, povedia politici, je úplné klamstvo, ale bohužiaľ to nie je ani úplná pravda. A keď už sme pri tej ekonomike, tak skúste ešte krátko o tom, a budeme sa dotýkať Trumpa, ktorého ste spomínali pred pár chvíľami, pretože on hrozí aj clami a hrozí sa, hrozí teda aj tým, že aj clá na Európs Európsku úniu budú uvalené a mohlo by to mať veľké, veľmi zlé následky, najmä pre takú ekonomiku, ako je naša, že je závislá od um, predaja aut, napríklad aj do Ameriky a tak ďalej vnímate to jednak, že áno, prídu tieto clá a ak prídu, čo by sme mali robiť, aby sa tá ekonomika nezrútila? Viete, ehm, každý štát na ochranu svojej ekonomiky má niekoľko nástrojov, ktoré môže použiť. A také tie najjednoduchšie a najefektívnejšie, ehm, ktoré, ktorými sa dokáže veľmi efektívne regulovať dovoz a vývoz a upravovať bilancia zahraničného obchodu, s čím má teda ten Trump problém, pretože ho chce uvaliť clá na Európsku úniu, teda aby sme boli presní na výrobky z Európskej únie kvôli tomu, lebo má pasívne saldo e, obchodnej bilancie, čiže on viacej dováža z Spojené štáty z Európy, ako vyvážajú do Európy a toto chce vyrovnať. A tie dva nástroje sú colná politika a mena. To znamená, že on ide efektívne využívať tieto nástroje, aby dodržal to, čo sluboval svojim voličom aj keď bol prvýkrát prezident, aj teraz America First. To znamená, že on bude vždy robiť veci len také, ktoré budú znamenať profit, výhody a úspech Spojených štátov amerických. Čo sa týka Európskej únie, samozrejme, akože ja si myslím, že to by sme otvorili zase ďalšiu veľkú etapu diskusie alebo čas diskusie. To, čo robia predstaviteľe Európskej únie, E, za ostatných 10 rokov to je ako, to hraničí podľa mňa s bláznovstvom a šialenstvom. Tí ľudia by niektorí potrebovali ambulantnú a niektorí možno aj ústavnú liečbu, to je môj názor. Ak má niekto nejaký iný, kľudne mu ho nechám, ale ja som o tom presvedčený, lebo keď vidíte, čo tu vyvádzajú, tak to už je, to je normálne, že samovražda v priamom prenose ekonomická. Ale čo sa týka Slovenska, viete, preto som povedal tie dva nástroje. Slovensko nemá ani možnosť uplatňovať slá, pretože Colná politika je, bola de- delegovaná na úroveň Európskej únie. Dokonca clá dovozné sú príjmom, priamo príjmom rozpočtu Európskej únie. To nie je príjem štátu, o to sme prišli, tým sme prišli do Európskej únie. A tým, že nemáme vlastnú menu, tak aj v tomto smere sme absolútne nesvojprávni, pretože menovú politiku robí Európska centrálna banka. E, z hľadiska možno akože krízových, krízového vývoja v ekonomike je viete, mať vlastnú menu, ako majú Maďari, Poliaci, Češi, je v určitom období výhoda a v určitom období nevýhoda. V tejto situácii, ktorá teraz nastupuje, sa to bude javiť ako veľká nevýhoda. Čiže my sme v tejto oblasti, pán Albert, absolútne nesvojprávna krajina a náš ekonomický vývoj bude závisieť plne od vývoja v Nemecku, vo Francúzsku, jednoducho v eurozóne. Nevieme to ovplyvniť, bohužiaľ. Máme telefonát poslucháča, poprosím vás, dajte si sluchadlá, pán Kolár. Tak, pán poslucháč, o chvíľku môžete hovoriť. Dobrý večer, predstavte sa a hovorte. Ja vás pozdravím, zdravím vás popradu. E, ďakujem za hoste, pán Albert. E, som rád, že sa dozvedáme veľmi zaujímavé informácie aj pohľady pána Kolára, ja ho sledujem aj na YouTube, ale chcem sa teda, aby som nezdržoval otázky. Vy ste začali teraz Európsku úniu. E, to, ako ju charakterizujete, je pravda. E, chcem sa spýtať, aký je vás pohľad do budúcnosti? E, to znamená, E, predpokladáte, že ten, e, ten, tento moloch sa udrží, alebo v podstate aký vývoj a, a, a vzťah Slovenska k tejto situácii, aká sa javí a samozrejme aj vieme, že sú tam e, teraz záujmy o to, aby sa vytvorila nová bezpečnostná koalícia v rámci Európskej únie alebo teda Európy. To by bola jedna časť otázok alebo otázky. A druhá by ma zaujímala, čo, čo hovoríte, či Slovensko je právny štát, a čo s tým, lebo samozrejme vieme aj čo vy ste si zažili, ale nie len vy, ale ďalší ľudia, či už politiky alebo eh, z iných o oborov, advokáti, ktorí boli nepravoplatne, teda eh, boli Eh, pripravený o slobodu, nezákonne a tak ďalej. Eh, chcem sa spýtať na váš pohľad, čo s tým sa dá robiť, eh, čo hovoríte na fungovanie generálnej prokuratúry, prečo v podstate sa vo mnohých veciach nekoná a tá náprava jednoducho neprichádza. To sú veci, ktoré by ma zaujímali a váš pohľad. Držím palce, všetko dobre. Majte sa Ďakujeme. pekne, pekný večer. Ďakujem, no skúsim tak stručnejšie, lebo <laughs> zase tých otázok bolo viacej. No, e, viete, tá Európska únia má nejaký vývoj od toho formálnej, e, formálneho mm, nejakého kreovania Európskej únie vlastne e, prešlo niekoľko desať ročí, ale tie prvé základy Európskej únie začali už 50. rokov dohodou o uhli a oceli. Takže e, dostali sme sa do nejakého štádia, že Slovensko je súčasťou nejakého politicko-ekonomického celku, je ekonomicky, politicky a právne zviazané s tými krajinami Európskej únie. Keby sa tá Európska únia rozpadla, tak by to bola podľa mňa oveľa väčšia ekonomická katastrofa pre Slovensko, ako keď by sme sa pokúsili ju nejakým spôsobom reformovať to slovo reforma je asi také trošku e, málo pochopiteľné, lebo asi treba povedať, že ako by to malo vyzerať. Viete, e, reforma sa dá robiť vždy znútra alebo zvonku, ale keďže e, orgány Európskej únie sú kreované vždy v nejakých voľbách, v nejakých pravidelných intervaloch, viete, ostatné boli minulý rok iba, tak všetci očakávali, že už po týchto voľbách, ktoré boli, sa nastane určitá zmena smerovania a zmena e, rozmýšľania tých predstaviteľov Európskej, Európskej únie, ale nestalo sa to. Ja si myslím, že treba ešte nechať plynúť čas, pretože keď vidíte, ako sa mení politická situácia v krajinách západnej Európy, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, že e, získavajú tam väčší priestor na politickej scéne strany, ktoré ešte donedávna boli označované ako extrémne pravicové, fašistické a tak ďalej, tak ja si myslím, že nastane tá zmena najneskôr po ďalších eurovoľbách, keď sa do Európskeho parlamentu dostanú ľudia s iným názorom a s iným rozmýšľaním. Ukazuje sa, že mm, vzhľadom na situáciu ohľadne vojny Ruska a Ukrajiny, to, čo urobil mm, prezident Macron, že zvolal rovno nejakú, nejakú elitnú skupinku európskych politikov, aby sa išli baviť o tom, čo robia s Európskou úniou, tak sa mi, s Ukrajinou, alebo s tým konfliktom na Ukrajine, tak sa mi zdá, ako keby tí európsky politici, ale nielen teda na úrovni Európskej únie, ale aj tých európskych e, krajín e, západnej Európy, ako by boli otrhnutí od reality. To znamená, že môj názor je, že ešte 4 roky minimálne do tých ďalších volieb budeme musieť akože trpieť a sledovať to, čo tí politici na úrovni Európskej únie vyvádzajú a ja vidím osobne nádej na zmenu, ktorá by bola podľa mňa lepšia pre Slovensko, keby prišlo k zmene na úrovni Európskej únie ako nejaké, nejaký ten e, exit z tejto, z tejto skupiny štátov, ale nastane to podľa mňa až v priebehu najbližších 3-4 rokov. A druhá otázka... Čo tam bolo? Uh, te, ten právny, celkovo právny Aha, stav právny a čo, stav. ako zmeniť. Hm. <laughs> Viete, ja to zase skúsim naozaj pár vetami ja som povedal v úvode, keď sme sa rozprávali, e, že e, som ako občan sklamaný z fungovania tejto vlády a povedal som, že preto, lebo robia veci, ktoré by nemali a nerobia veci, ktoré by mali. V tej druhej časti vety je povedané, čo si o tom myslím. Podľa mňa sa táto vláda nevysporiadala s tými tromi rokmi, čo tu, bola, čo tu boli. E, neurobila všetko, čo od nej možno aj jej voliči očakávali. A ja aj z komunikácie s ľuďmi, s ktorými sa bavím, aj s nejakými mojimi teda sympatizantmi sa dozvedám, že mnohí sú sklamaní z toho, ako, ako sa v tejto oblasti, v oblasti uplatňovania práva otázke právneho štátu postupuje. Ja si myslím, že eh, Slovensko eh, na asi 80% je právny štát, pretože tu platia nejaké pravidlá, keď niekto niečo poruší, tak z pravidla za to je stíhaný a nemyslím teraz iba v trestnoprávnej rovine, ale sankcie sa môžu znášať aj v civilnej a obchodnej, obchodnej oblasti. Čo je problém, že vždy v každej skupine ľudí, v každom povolaní sa nájdú ľudia, ktorí si poctivo zodpovedne plnia svoje povinnosti a potom sú takí, ktorí ich využívajú alebo zneužívajú. To znamená, že Nikdy sa nedá povedať, že zo 100 sudcov je 100 zlých, 100 prokurátorov je 100 zlých a 100 vyšetrovateľov je 100 zlých. Treba jednoducho urobiť zmenu kritérií pri výbere, zlepšiť kontrolu a urobiť nejakú takú očistú, ale nechcem, aby to znelo nejakým spôsobom, e, ako, ako sa robili čistky za komunizmu. Jednoducho na odbornej a možno nejakej e, mentálnej úrovni a e, možno dokonca by som zavedol nejaké psychotesty, aby sa doslova do pozícií v ktorých môžu títo ľudia rozhodovať o osude iných ľudí, nedostávali psychopati, prepačte, nejaké iné lepšie slovo mi nenapadá. Napísala nám Karolina z Košíc, chce sa opýtať, či si viete predstaviť koalíciu aj s hnutím Republika, kebyže hlas a SNS sa nedostali do parlamentu v ďalších voľbách a z terajšej zostavy by prešiel len smer. Skúste najprv na túto otázku, potom na druhú. No, ja ešte nemám politickú stranu, takže tá otázka nie je aktuálna. Druhá otázka, či by e, predčasné voľby boli terajším, pre terajšiu situáciu dobrým riešením, pozdravuje Karolina z Košic. Nebolo by to, nebolo by to dobrým riešením. Ja už som sa k tej otázke vyjadril vlastne v rámci, v rámci nášho rozhovoru. Napísala nám Saška a pýta sa, ja to len tak zhrniem krátko, lebo že vzniká nejaká pracovná skupina pre odtajnenie federálnych tajomstiev ako 11. september, Epstein, JKF, e, pôvod COVID-19 a ďalšie. Čo vy na to? Bude ešte veselo. Tak to sú také otázky, ktoré ľudí, nechcem povedať, že trápia, ale zaujímajú dlhodobo, lebo ľudia majú radi tajomstva a radi sa mm, e, dozvedajú to, čo za tými tajomstvami je, ale viete, z takého bežného mm, pohľadu občana tak si treba položiť otázku, že skvalitní to nejakým spôsobom váš život, zvýši vám to životnú úroveň, keď sa to dozviete. Je to skôr taká kuriozita, ktorá možno mm, upokojí alebo uspokojí vašu zvedavosť, ale v zásade sa na svete nič nezmení, keď budeme vedieť, to zastrelil Johna Fitzgeralda Kennedyho alebo nejakého iného. Napísala nám Sonička, kedy napíšete o Valovi, keďže o ňom ste ešte nepísali. Ona skôr myslí asi, kedy natočíte nejaké video. O, o ktorom Valovi? O primátorovi o Bratislavy? Primátorovi. Viete čo, o primátorovi Bratislavy som natočil už tri videá, pokiaľ viem. A o ňom by sa dali natáčať videá akože <laughs> bežne. A dáme každý týždeň ale je veľa ľudí, aktivistov v Bratislave, ktoré, ktorí zverejňujú všetky jeho prešlapy Eh, asi urobím nejaké ďalšie videá, pretože on je, by som povedal, pre mňa taká dobrá, dobrá vzorka eh, zo skupiny ľudí, ktoré, ktorí súvisia s PSK, s progresívnym Slovenskom, lebo oni majú, progresívne Slovensko stále rozpráva, že oni majú jednu výhodu proti všetkým politickým stranám, pretože ešte neboli vo vláde a nie im čo vyčítať. Tak ja som to použil viackrát, tento výrok, a poviem ho zase. Ak chcete vidieť, ako sa budú správať politici PSK, keď budú vo vláde a budú mať, budú mať výkonnú moc, tak sa pozrite, čo robí v Bratislave a pochopíte, čo sa bude diať na celom Slovensku. Napísal nám Juraj a on, ak to dobre čítam medzi riadkami, tak by možno chcel s vami spolupracovať, čo sa týka toho občianského združenia a možnej strany. Pekný večer, netreba dlhé traktáty. Chcem sa opýtať, kde sa dá na pána Kolára nakontaktovať? To je prvá časť otázky, potom na druhú. Viete čo, je taká webová stránka zoroslaveská, tam sa môžete E, prihlásiť, e, napísať nejaký odkaz. A čo sa týka toho občanského združenia, tak v priebehu dvoch, troch týždňov bude to mať oficiálnu webovú stránku, tam sa bude dať tiež komunikovať. A pýta sa, energetika, jedna z najsilnejších tém doby. Mám skúsenosti s prácou pre štát, energetika je to, čomu sa dlhodobo venujem a cítim sa dostatočne erudovaný na tieto témy. Pekný večer. Tak možno, neviem, či už máte nejakého energetika, teda na túto Nech oblasť. Sa, keď sa ozve, tak ho zaevidujeme a budeme s ním komunikovať. Otázka od Viktórie. Pán Kolár, e, pán Drucker môže byť akokoľvek skvelý, ale podporuje školskú reformu, tzv. cykly, inklúziu, ako k tomu prídu normálne deti nemajú motiváciu. Čakala som, že sa vrátime ku zdravému vzdelaniu, rovnakým učebniciam, nie iba projektom. Toto nefunguje. Suplujem učiteľov, pán Drucker nemá podľa mňa a podľa mojich skúseností riešiť školy. Viete, on je politický nominant a mm, ja sa nechcem pasovať za odborníka na školstvo. Ja som povedal svoj názor na školstvo v našom rozhovore s, s, pánom, s pánom moderátorom. Takže neviem, čo vám k tomu povedať. Viete, ja som povedal, že zmeniť veci v školstve sa nedajú tak rýchlo ako v niektorých iných odvetviach. To vyžaduje trošku aj času a ja ho naozaj nechcem odsudzovať, pretože mám príliš malo informácií, aby som vedel vyhodnotiť, čo za tých rok a 5 mesiacov už urobil. Určite v, tej, v tom školstve je treba pomeniť veľa vecí, tak ako som to vysvetlil, ale mm, nechcete odo mňa, aby som odsudil pána ministra, pretože nemám dosť informácií, aby som to vedel vyhodnotiť kvalifikovane. Napísal nám doktor Juraj Kramara. Pán Kolár, čo si myslíte o našom volebnom zákone číslo 3333 mm, 2004? E, ja si myslím, že je zlý. Keby sa dodržiaval paragraf 18 tohto zákona, nemáme nezaradených poslancov. A s tým súhlasím, veď ja som povedal, že si myslím, že celý volebný systém na Slovensku treba úplne zmeniť. Čo považujete za najväčšie riziko pre Slovenskú republiku, ak by vyhralo PS? To sa pýta Jana. <laughs> Viete, no, to je, ja mám také prirovnanie, viete, to ako keby sme sedeli v lietadle a do kokpitu by prišiel pilot, ktorý nemá pilotný preukaz a v živote pilot, e, nepilotoval lietadlo, no tak to by asi, <laughs> tak to by dopadlo Slovensko. Jana, tá istá sa ešte pýta ďalšiu otázku. Ak by ste si mali vybrať, kam by ste dali študovať svojho syna na univerzitu, vybrali by ste si Slovenskú univerzitu, napríklad právo, alebo diplomáciu v Moskve, alebo niekde univerzitu vo Viedni? Viete, že ja som produkt e, socialistického školstva, e, chodil som na základnú školu, do, na dedinskú vyštudoval som strednú odbornú školu a univerzitu Komenského v Bratislave a Myslím si, že som sa v živote nestratil. To, to, to školstvo na Slovensku určite dostalo zabrať za tých 35 rokov, ale stále si myslím, že nepatrí ani medzi najlepšie, ani medzi najhoršie na svete. Môj starší syn síce študoval no, vlastne vysokú univerzitu vo Viedni, e, pardon, e, v Londýne, teraz ešte dokončuje um, magisterské štúdium vo Viedni, ale vrátil sa na Slovensku a pracuje na Slovensku. A úprimne, keď si sa s ním bavím, lebo on podnikal, v, študoval biznis a podnikanie, tak nemám pocit, že prišiel z toho Londýna e, edukovanejší a schopnejší, ako keby vyštudoval možno ekonomickú univerzitu v Bratislave. Takže ja si myslím, že slovenské školstvo ešte stále je zvládnutelné a je schopné produkovať e, slušných a vzdelaných ľudí. Máme tu posledné otázky, ktoré prichádzajú, ale ešte e, rýchlo dám šancu na posledného volajúceho na 0951 485 385. Kto ešte rýchlo zavolá, bude mať šancu. Rastislav sa pýta, že kedy dáte svojim zamestnancom normálne platy? No, e, viete čo, ja už priamo nikoho nezamestnávam, pretože ja mám trošku taký inak už nastavený život, možno aj práve preto, aby som sa mohol venovať týmto aktivitám okolo občanského združenia, takže neviem, ktorých zamestnancov myslí, ale teda v čase, keď som sa ešte aktívne venoval podnikaniu, tak e, som bol presvedčený o tom, že moji zamestnanci mali slušné mzdy, ktoré zodpovedali ich schopnostiam a pracovným výkonom. Takže neviem, ak to je nejaký nespokojný zamestnanec nejakej firmy, ktorú som kedysi vlastnil, tak by to mal nejako bližšie určiť, aby som to skontroloval, ale v tejto fáze eh, nepovažujem, eh, by som bol za dôležité na tú otázku odpovedať, lebo nemám zamestnancov. Ja mám ešte otázku, čo sa týka toho rozhodnutia na súde. To teda ešte nie je právoplatné. Ako to tam momentálne s vami vyzerá? Kedy budú možno nejaké ďalšie termíny? Nie, to je uzavreté to konanie, ktoré sa týkalo kauzy e, Výchrica, prostupňové rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, kde som bol oslobodený spod obžaloby. Samozrejme, je možné, že prokurátor môže podať proti tomu odvolanie, takže uvidíme, či ho podá alebo nepodá. Pokiaľ ho podá, pôjde to na najvyšší súd, ale e, výsledok dokazovania bolo, že v čase, keď ma zadržali a zobrali do väzby, tak e, bol proti mne jediný osamotený dôkaz a to bola výpoveď spolupracujúceho obvineného alebo teda kajúcnika doktora Sklenku a po 4,5 rokoch e, vyšetrovania a trestného stíhania, teda súčasťou toho bolo už aj hlavné pojednávanie na e, špecializovanom trestnom súde, tak je tam stále jediný osamotený dôkaz a to je výpoveď spolupracujúceho obvineného e, v kajúcnika z Klenku, čiže mm, neviem si predstaviť, aj keď v tejto krajine našej je všetko možné, ale pokiaľ ešte aspoň trošku platí zákon, tak si myslím, že nevidím možnosť, že by ten rozsudok na odvolacom konaní, ak teda bude, bol nejakým spôsobom zvrátený. Vy tam žiadate aj nejakú peňažnú náhradu? To sa nerieši v tomto konaní, to, to môžem až uh-huh. potom. Pýta sa Jana, v prípade, ak by ste, a to je zaujímavá otázka, v prípade, ak by ste založili politickú stranu a mali by ste zostaviť koalíciu, vyberiete si radšej Smer alebo PS, ak by ste si teda, teda museli vybrať? Bol by som radšej, keby som si nemusel vybrať. Pýta sa Boris, čo si myslíte o zákone Fara, či by mal byť na Slovensku prijatý a či by ste ho vy podporili? Ja si myslím, že áno. To sú super odpovede. Rýchle, jasné, stručné, lebo budeme postupne končiť, takže e, ďakujem veľmi pekne, že boli ste tu dnes s nami. Verím, že budete mať eh, stále silu jednak e, aj nové nápady, tvoriť nové videá a že postupne vytvoríte aj z toho občianského združenia niečo, čo naozaj pomôže nakopnúť to Slovensko k nejakým lepším časom. Ďakujem za pozvanie ešte raz a prajem pekný večer všetkým. Tešíme sa, že ste tu boli dnes s nami. E, bol tu dnes s nami Zoroslav Kolár, možno budúci politik. A od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Prajeme všetkým ešte pekný zvyšok dňa a do počutia. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.